katika wakati ule na nyuma kidogo الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي رحمه الله تعالى amefariki juzi tu hapa Sheikh Rabi'i rahimahullahu ta'ala alifanya kazi kubwa sana hapa nimekuja na mfano tu wa baadhi ya vitabu vyake alivyoviandika kimoja ni hiki kitabu cha manhajul anbiya fi da'wati ila Allah fihi alhikmatu wal aql mimi na wanasihi vijana wengi wanaotaka kusoma da'wa salafia na kuilingania wakisome hivi kitabu kwa uadilifu na insafu waijue manhaji ya mitume katika da'wa na vipi walifanikiwa walianzia wapi wakaishia wapi na hii ni njia kuu ya kuonyesha namna jamaati sio jamaatul ikhwan muslimina peke yao jamaati nyingi zilikhalifu manhaju al-anbiya fi da'wa ila Allah fihi al-hikma wal-aql wakaihalifu njia hii wakawaingiza shabab katika mahalik hiki kitabu vijana mnaojinasibu na kutaka kujua dawa salafi kisomeni vizuri kitabu kimeandikwa kwa ufundi mkubwa na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfahamisha kijana kumpa hoja za msingi katika jambo la dawa lakini katika kazi kubwa aliyofanya Sheikh aliandika kitabu hiki Adwaa Islamia ala aqidati Sayyid Qutb wa fikri hiki ni kitabu muhimu sana hakijawahi kujibiwa kwa jawabu za kielimu Sheikh ametaja matatizo yaliyomo ndani ya vitabu vya Sayyid Qutb ya kiitikadi ambayo yanaharibu vijana wa Kiislamu kwenye kitabu hiki mimi nakunasihi wewe kijana wa kisalafi kitafute kitabu hiki ukisome sijui mwasoma vitabu gani hata sielewi mwasoma vitabu gani nyinyi yani ile ule usalafi mmeujuaje yani ha? hakuna ujanja ujanja msomeni humu amenukuu kutoka kwa Said Qutb kwa ukurasa na juzuu na chapa kitabu fulani kasema hivi na hivi na hili ni hivi lakini alitanguliwa kabla ya hapo na baadhi ya ulama kina Sheikh Ahmad Shakir Sheikh Abdullah Al-Adwish na wengine walimtangulia katika kazi pia vile vile na kitabu kingine chaitwa Mata'inu Sayyid Qutb fi ashabi Rasulillah matusi ya Sayyid Qutb katika kuwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ana kitabu kingine kinaitwa al-awasim mimma fi kutubi sayyid kutub min al-qawasim kinga vitu vya kumkinga mtu na yale yaliyomo ndani ya vitabu sayyid kutub katika mabalaa kama hujawahi kusoma kitabu hiki umepitwa na khairi nyingi sana kitafute kitabu hiki na haya hizi pia ni nasaha kwa duatu kwa sababu baadhi ya watu kulingania dawa salafia hawasomi maneno yaliyoandikwa na ulama kuna kitabu chetu jamaatun wahida la jamaat wa siratu wahid la asharat pia amekiandika yeye katika maudhui hizi hizi lakini akiwaradi na kuweka sawa jamaa za ikhwan muslimin na wengineo kila kitabu utakijifafanua maelezo yake ni muhadhara wa kutosha kabisa ukapewa muhtasari na yale yaliomo na kadha mashaikh wangefanya kazi hii ingesaidia sana kuna watu walikuwa wakimtetea Said Qutb wazi wazi Sheikh hakuacha akaandika al-hadd al-fasil baina al-haqq wal-batil hii ni hawar Sheikh akifanya hiwar na Sheikh Bakr Abu Zaid kuhusu aqida ya Said Qutb kwa sababu alimtetea akaandika al-hadd al-fasil Hiki kitabu nakumbuka nilikinunua mwaka elfu mbili kule Yaman. Mpaka leo niko nacho kitabu chapa yake ndio hii. Elfu mbili mpaka leo miaka mingapi? Miaka na tano Pia akaandika kitabu An-Nasrul ala Radd al Hiwari na Sheikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Huyu pia alitakutetea na hivi na vile. Sheikh akamweka sawa. pia akaandika kitabu al-intisaru likitabi al-aziz al-jabbar wa li ashabi muhammad al-akhyar ala a'daihim al-ashrar atetea masahaba wa mtume sasa akitakia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pia ana kitabu chaitwa nadharat fi kitabi at-taswir al-fanni fi al-Qur'an al-Karim li Sayyid Qutb risala ndogo hivi lakini wewe jaribu kuisoma ndio utaona habari zake pia ana kitabu al-Mahajjatul Bayda fi himayati as-sunnah al-gharra min zallati ahli al-akhta' wa zayg ahli al-ahwa تأليف الشيخ ربيع بن هادي بن عمير المدخلي na vingi vingi alivyoviandika shekhe aliposimama katika kulizungumzia jambo hili na huku al-Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullahu ta'ala na yeye akasimama katika kuwakosoa jamaat al-ikhwan al-muslimin hasa hasa katika jambo la utovu wa adabu walioonyesha vijana hawa katika kuwatweza wanawazuoni wa ahli sunna wakawabainishia watu kwamba hawa wameathirika na fikra za ikhwan muslimin Allahu almusta'an kumbe walikuwa wanajuyushu mujayasha tayari washapanga vijana wengi wamewaathiri kwenye jamiati na wao wanasikilizwa na vijana wanafanya mihadhara wanawachochea wakaacha kuwashambulia kana Sheikh bin Baz wakarudi sasa kwa Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali na Sheikh Muhammad Amani al-Jami na sababu hiyo basi ikawa ndiyo sababu ya vijana wote na maduati wote walioathirika na fikra za kina saidi Qutb sawa na Hassan al-Banna na wengineo kumfanyia uadui Sheikh Rabii na Sheikh Muhammad Amani al-Jami wakaita madakhila hao madakhila mpaka Kenya yasemwe, hivi ah madakhila hawa ah hawa jamii hawa unajua jamii hawa nini Ni kwa sababu hawa mashekhe walijitoa muhanga wakawabainishia shababu wa Kiislamu wa ahli sunnah wal jamaa juu ya khutura na uhatari wa watu kufanya itinaqi ya madhhabi na jamaa ya ikhwan muslimin kwa fikra za Hassan al-Banna zinazovunja msingi wa alwala walbara zinazovunja msingi wa atamayuz na kujipambanua na watu wa bid'a kadhalika kuwatahadharisha watu na misingi ya Sayyid Qutb ya kuwakufurisha waislamu raia na, na viongozi wao bali kufikia hadi ya kumwaga damu mapinduzi na vita vilivyotokea Algeria sababu ni waathirika wa Sayyid Qutb mapinduzi yaliyofanyika katika nchi za Kiislamu inaitwa Rabiul Arabi sababu ni fikra za Sayyid Qutb makundi ya kigaidi mbalimbali yalijitokeza katika umma wa Kiislamu sababu ni fikra za Sayyid Qutb ambazo zimesababisha matatizo makubwa katika umma wa Kiislamu baadhi yenu mmeishi katika hali hizi mnajua Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika al-Musnad aliwahi kutaja hadithi kwamba siku moja wakati wa kumina kipindi cha mwisho cha wakati wa Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mipango na mikakati ya kufanya hijra kutoka maka kwenda Madina akaahidiana na Ansari wale nuqaba katika Ansar wakutane naye mahali fulani ili wapange mikakati ya kwamba vipi watamuhami akienda Madina hili jambo ilikuwa ni ushindi mkubwa kwa Uislamu hijra ya mtume sana sallam kwenda Madina ikifanikiwa ni ushindi kwa Uislamu kwa hali walionayo pale maka hawawezi kupambana na makufaru wa maka na katika hali ya dhaifu ya Waislamu waislamu hawatakiwi kupambana na kufanya muwaja na makafiri watamalizwa lazima papite mazungumzo ya amani lazima tutanasali katika mambo yetu zuieni mikono yenu nasimamisheni swali hakuna kitali Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa amepanga mpango wa kukutana na wale nukaba wa kiansar iblisi alilijua hili Ibilisi alijua kwamba ah, Muhammad anakwenda kufanikiwa, anaingia mkataba na watu wa Madina, akapiga ukelele, Quraysh amkeni mmevamiwa. Hadithi sahihi, watu wakulu ah, Mtume swalla salam ondokeni haraka, ondokeni. Watu wakachanguka, kila mmoja akarudi kwenye hema lake, akaenda kalala. Makureishi waja hawakuti kitu. Kwa nini alifanya vile? Alitaka kuwasaliti Waislamu na adui yao kafiri aliye na nguvu zaidi kuliko wao kutaka kuwasaliti waislamu wakiwa hawana nguvu wapigane na jikafiri lenye nguvu ni kuingiza katika maangamivu na ni kukhalifu sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupambana dhidi ya makafiri jambo hili wamelifanya alqaida Taliban Daesh na wengineo Daesh ni jamaa ni kundi limetengenezwa na makafiri ndio maana leo ukiwauliza wale wafuasi wake yuko wapi Abubakar al-Baghdadi hakuna hata mmoja anayejua iko wapi dola ya Kiislamu hakuna anayejua silikuwa shabiki wewe dola ya Kiislamu wada eh, eh, eh. wajua imeanzia wapi mnanielewa ninachokisema kwa hiyo watu wakatiwa katika hamasa na fikra ili wapambane na wengine na serikali zao na hali ya kuwa hawana nguvu ni kuwaingiza vijana wa Kiislamu katika maangamivu haya yametokea Kenya na sehemu nyingine sasa ole wako useme hili bwana si sawa na waliona ujasiri wa kusema hayo ni masalafi peke yao as-salafiyun kwamba hii ni fikra takfiri huu ni ukhawarij hakuna dai anaweza kuzungumza mambo sasa wewe utakataza vipi kitu na wewe uko ndani yake kwa hiyo jamaa ikhwan muslimin ikawa imekaa namna kama ahram zile upande mmoja sufi upande mmoja khariji albanaiya alqutbiya hao wote kitu kimoja baba yao mmoja asili yao moja kwa hiyo vijana wakaingizwa katika matatizo hakuna dawa ya kuwatibu zaidi ya kuelimisha da'wa salafi ad-da'wa as salafiyya al mubarakah matatizo yote haya hali zote hizi lazima watu waifahamu ad-da'wa salafia al-mubarak na lazima wapatikane wanawazuoni watakaobainisha haki kwa viumbe kwa watu wasiojua sasa leo wewe wakaa tuanza kumtukana Sheikh Rabi rahimahullahu ta'ala wala hujui kaandika nini hujui huyu bwana alikuwa kazi yake ya kupiga red card tu kila mtu afai ndivyo alivyosema Sheikh Rabi jamani umesoma kitabu gani cha Sheikh Rabi kwamba kila mtu afai kila mwana wa chuoni kazi yake ya kuwasema wenzake tu wallahi hii ni iftira iftira من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة خبال wewe utaweza kuleta ushahidi unaonayosema lakini ash-sheikh rahimahullah ta'ala ni kama mashekhe wengine waliotangulia wanalingania katika at-tasfiyatu wat-tarbiya lazima tusafishe uchafu uchafu nongo shirkiyati bid'iyat tahazubati hizi tusafishe katika safu ya Uislamu tuwalee watu katika msingi wa usafi at-tarbiya huu ni msingi umesimamia maulama wakubwa katika asili hizi na waliokuwa kabla yao na hili ndilo litakaloleta iza kwa waislamu sasa leo mathalan waislamu waambiwe kwamba jamani toka waislamu tuwape dola irudi kama zamani kwamba na nyinyi mwana dola yenu sasa tukizungumza sisi umoja wa mataifa toka tuwazungumza na hiyo kwa mikataba na hivi kwamba hili mwalitaka hili hamlitaki kabla ya kusema ndio kwanza tutaanza kupigana kwa sababu hatujulikani tunataka nini hivi wewe unataka nini yani agenda yako wewe ni ipi kwamba hii ndio agenda yangu sasa nimebeba mimi muislamu hii ndio agenda yangu ni ipi huna sasa tumeona kwamba kuna umuhimu wa kufanya malezi na kufanya tasfia lazima da'wa isimame katika misingi ya tauhid watu wasomeshwe tauhid kwa maana yake sahihi kabisa haya masala ya takfiri kuwakufurisha waislamu wasio na hatia bila ya misingi na dhawabit za Kiislamu si sawa mambo ya jazma na hamasa si sawa iraqatu dima'il muslimin si sawa kumwaga damu za waislamu na kuwaua wasiokuwa waislamu ambao hawastahiki kuuawa si sawa kuwaingiza waislamu katika musadama na mgongano na serikali zao na dola mbalimbali si sawa atakani uislamu hutaki mtu taish taka mtu mtu aqil alim anayejua lazima watu na ulama rabbaniyun na ndiyo da'wa salafia imelingania huko sasa muda wana hautoshelezi na na mengi manake na mafaili mawili hapa sijafungua hata moja amekuja nayo haya yote na maneno haya lakini wakati hautatosha nimesema machache ambayo pia ni mengi kwenu na wakati umesogea leo alikuwa nataka niseme saa mbili kamili lakini nimewazidishia dakika nne kwa hiyo uh, hizo, hizo mtaniwia radhi na moja namalizia sasa hivi takuwa mpaka ya tano tumalize mazungumzo yetu lakini takatufahamu tu kwamba sababu ya kudhoofika waislamu ni watu kuiacha minhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya sawa kuna sababu za ndani yetu ambazo sisi tulishaamua kwamba hatutaki kuachana nazo na maadamu hatuachani nazo tutaendelea ku sallallahu alaykum dhullan alafu akasemaje la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum Allah atawasaliti nyinyi na udhalili ambao hata uondosha udhalili huo kwenu mpaka mrudi kwenye dini yenu kwa huu udhalili huu dawa yake ni kurudi katika dini warudi kuanzia wapi watoka wapi unakwenda wapi tujihesabu nafsi zetu kwanza tufungue mlango wa amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar tuipeleke dini yetu kwa rifqi mahali panapostahiki rifq kwa sababu inna rifqa lam yudha fi shay'in illa zana wama nuzi'a an shay'in illa shana upole panapostahiki upole ni kitu kikubwa lakini al-amru bil ma'ruf nahy al munkar at-tanasuh kwa sababu sote sisi hatuna ukamilifu tuna madhaifu mengi kabisa tufungueni mlango wa tanasuh kunasihiana na wewe kubali kunasihika toa nafasi ya kunasihika na atanazul mtu kutanazal na kurudi katika haki ni fadhila na ni manqaba unaposhtuliwa katika jambo papo ukaona kweli hili ni makosa rudi katika njia sawa التعاون على البر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان tuamrishe mema tukataze maovu tunasihiane tusaidiane tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tupambane juu ya kuondosha jahli katika umma tuondoshe shirkiyat mambo ya shirki na mambo ya bid'a tuondoshe fasad vijana wamefisidika wa Kiislamu wengi wameingia katika uraibu na mambo yasiyofaa anasa hili jambo liko wazi katika mitaa yetu na tufanyeni bidii ya kuwasomesha watu na kuwalingania warudi katika usawa hawa ndio tatizo katika umma wa Kiislamu hawa yeye akika ah mashehe wenyewe bwana na watoto bwana mashehe kadhi hapo ka, kajaza katika mdomo wake hivi akula mirungi tu au kakaa avuta bangi basi ndio hivyo lakini kaze kulaumu tu yeye shabiki shabiki wa shehe huyu na shehe yule kwa hiyo tuna kazi